iele trapele tra la esperanta fraseologio. Sen iu ain pretendo pris scienza metodologio, mi contentige foi foie papiliumas tra la fraseologiagioi de nia lingua. Tio estas dir manieroi, parol turnoi, cai proverboi. Lasta tempe iom surprise mi retrovis inter miai esperanta i libroi esseon pri esperanta fraseologio de Sabine Fidle, accetitan iam antau quelca iaroi cae trafoliumis din. Compreneble, mi tui trafis la plei conatan cae faman dir manieron, nepre nur esperantan, ne crocodilu, tio estas ne parolu en nazia lingvo, cae aliai. Sed, por io morde pritracti la aferon, necessas difini dus lo sila in terminoi. Fraseologio, frasa rangio propra al iu lingvo au al iu lingvo usanto. Fraseologiagio, esprimo fixita cae appartenanta al fraseologio en natura linguo fraseologio long tempe evoluigis cune cum la linguo mem, do ne surprisas la facto che gi estas tion vasta. En esperanto la tut mondezzo della linguo comunumo ne favoras tro speciala in vortumoin, precipe se tiui estas pruntitai el unu culturo, cae malfacile compreneblai en aliai mondo partoi. Malgrau tio, evidentigas che ancau esperanto iam de commence nascis quelca in propra in fraseologiajoin. Sed ili estas malmultai, cae tial oni adoptis aliain tre esprim plenain traducitain el naziai lingvoi. Generale oni povus asserti che lingvo sen spizza i dir manieroi pli similas codon ol lingvon, cae texto balaste tro precisa cae sen fantasia farigas iom teda. Uno e la basa i caracterajoi de la fraseologiajoi estas la ne deriveblezzo de la signifo de tut esprimo el la signifoi de ties elementoi. En la fraso vi faras el muscio elefanton, gia signifo troigi, ne recte resultas el la signifoi de la vortoi muscio cae elefanto. En tiu situazio ocasas che lingvo lernanto ne comprenas la intensitan en havon de complexa esprimo. Fakte per ti ci unica caratterajo homa lingvoi linguoi de la vera arte farita i linguoi ti usata i por programi computiloin, in chi exemple cobol fortran universalan kai cutiman aron da fraseologiajoi en ciu lingvo linguo constituas la proverboi Ancau en esperanto suffice frue aperis collecto da proverboi. Giuste Lolo Zamenhof mem arrangis gin sub la titolo Proverbaro Esperanta. L'aula verco fraseologio russa, pola, franza, germana, de sia patro Marco Zamenhof. Gi aperis en 1910 en habas du mil ses cent tridec proverboin, cae hodiau estas tre trafe consultebla rete. Ciel antau parolon en la collecto, Lolo Zamenhof usis la traducon de tiu aperinta en la verco de sia patro. Gi textas iene. Ciu comprenas la gravetson, ciun havas la proverboi en ciu lingvo en formo de mallongai, facile memoreblai frasoi, la proverboi en havas grandan tresoron da popola sagezzo, cai per mallonga proverbo oni ofte pli bone, cai pli convince esprimas ian ideon, ol per multe vorta parolado. Conado de proverboi estas necessa por perfecta conado de la linguo. Foie ocasas che dir maniero estas tre stricte ligita al specifa loca culturo cae viv maniero, aparte la pasintezzo, cae el gia lau vorta traduco al esperanto, sen clarigoi oni ne povas capti gian signifon. Ien exemple mia creado de Nesa Menhofa proverbo, quiu clare montras tion temas pri presca u lau vorta traduco de Israela dir maniero cae textas bovinon post bovino, gis la sopirita fino, ciu celas admoni che per pacienzo ogni atingas la desiratan celon. Nu, ciel rilatas la bovino e alla afero? Gis la el trovo de automata melca parato, Melki du foie tage gregon da bovinoi estis terure la ziga cae long daura laboro. Farenda tre pazienze, bovinon post bovino, dis dia feliciga completico.